den karabanean gaude, amaramunean Euskadi irratian, kaixo, kaixo. Opa, guapa. Opa, Amengaz, gaur Zer moduz, Juan Junda? Ondo, tripako minekin pixkat. Ara, zein dezu ba? Eh, atzo gominola larri janitxun. <laughs> bai, ze gominola kaske guztetan jatez, eta txutxukerixak. <laughs> txutxukerixak. Bai, guapa. Ai, gominola. Erpillo bat jente karriot be bai, baina dan iztotzet lagako berbetan, ze bestelan ez tozti lagetan niri berbetan. Claro, danak irratitik itzai nahi dut, eta? Bai, bai. Gaur Jerry holu izetzerri dabe bai, belfastetik. Nola? Jerry, Jerry Always. Jerry Always. Eh, Jerry Always. Bai, Belfastetik showmana da bera. Zagun nahi tezai Jerry Always izen hori, ez dakiz Bai, niri beba izen bai nire lagune da. oh my god, how are you? How are you? I'm fucking liking you. Takurak meg guag guag, katuak meg meow meow, it's a jorozek make show show, yeah. Ez is een dos, een dos, en ez egiten duzun euskal, ingeles, ez dakiz zer. What, bai, bai, bye, bye, bye, nik euskal kasi, kasi, kasi, asko, asko. Fata, fata, fata ya de agua. Voy a hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola hola, ondo! hola, ondo, bai, harrituta zen imoz ez hola, da hola, Bai, hola, beti Euskal Herrian, hola, hai, hola, beti hola! hola, eta hola, lotura hola, Euskal hola, jari? Oh, hola, hola, hola, pamponi hola, Uno de enero, hola, de hola, hola, hola, hola, hola, hola, siempre, siempre San hola, hola, hola, hola, hola, hola, Calcuta. Bera, San Ferminak eta neska laguna dituzu bai, bai Euskal bai, Euskalduna. Bai, bai, San Ferminak ez, eh, baina hain beste festa bat barira. Ba, beti festetan gaude hemen. eta hemen geratu zera gure artean, edo nola da? Bai, bai, bai, I like Betty Serbersa, bat kalimotxore, oso polita gora, gozo, gozo, gozo, gozo. I, I like it, yeah, of course, yeah. yeah yeah. Ai, Irlanda, behar gainera Euskal Herri eta Irlanda, ba, no, beti danik nik la, lotura, eta eh, eh, hemen geratuko zera betirako ja danik, ez jarri, edo zer, zer asmo ditu. Zerbezian bile junda. Ah, ah, ah bon, ah, bale, bale, ala jo. Zerbezian bile junda, beti da bil, beti da bil tragu geraten da eran, da eran. Nik ez ziote lako, eh? zenik nik guztu baina pastilla kartetxuaz bakizu. Mm. Eta ordu nezio, ten. Ah, bitxu, mente dator, Jerry. Ja, Oscar, ja. Bai. Ah, bia, bia, bia, gino. Ah, eh, ah, ah vale, vale, venga, venga, venga. Venga, vale, vale, vale. Bueno, cerveza hartuko dugu orduan. Ola kantatzen egiten da, ez? Na, na, na. Yes, ah, Dominus, dirty ba. old town. I like it, very nice. Hau da, kamo, eh, goa kebaki ban eskio, Mikel Aboa. Dubliners is a typical, typical, typical, you know, it's nice. Genial, of course. Dirty old town. Aizu zerbez hau uh, ezberdina da. Ez da gurea diferentia da. Ba, zuek espuma, espuma, puma, bitza, bitza, bitza. Zuena hobeagoa da, eh, gustu gehiago duenek, eh? Of course. I think uh, eh, kalimatxa is good, baina sorpresa is better, bai, badakizu. Ah, eh. txakurrak meg guau guau, katuak meg miau miau, eta jarri hori zei make a show. Ah, it's good, it's nice, of course. Dirty old town. A ver, a ver, Jerry, always, sí, tranquil, eh. Ah, I'm tranquil, nago. Bai, bai, bai, tranquil, tranquil. Ya, bitxu, ya, bera modu netxot neupe berba. Zlako gauzak ez da. Lagabitzezu beste batzui. Zemen jenti dauke beste, beste temperamentu bat. Bueno, zuk zen, manesh... Juan, ni zerbez hartzera Juan. Bai, eh? oso da. Adibidez, manes asko, eh, tranquila huela. Fitein! <clears throat> Eta kaixo, kaixo, kaixo, kaixo, kaixo, kaixo, kaixo, Bexa, Xer Bexa, xugandian, euskal pintxamenduan, Xer Bexa, ardoa, ardoa hau ah, dia, ardoa, gainera, hobe baldima da, eh? Korrize, behi, bite, fitxe, bat betian, arrapa eta ustian, Ardoa, ardoa, zenbaiten, arrapuztuan, ovi fiti dia, fite. Utsatz, utsatz, utsatz, utsatz. Baina, baina, oin lagan pixkat berbetan, eh? Ze, ze, hamen zein bigu moskortu, domeka eguerdi baten do moskortzen hasi dira. Egia da, Juan, arrazoi duzu. Eee, mozkortu, beti mozkortu te hotia! Ala, Ignatiu, sokarra bai, da launea! Bai, dale la zerbeza! Aizu, Ignatiu, lehen txampaina gaur zerbeza, zer da hau? Eh, Ignatius, zekeraten dau lo hai. Vale, Menos vale. Agua bendita, lo que sea. Anda, 806 oi, oi, sail jai euskaldun irlandez iparraldez estalerrian beti jai orro rapio flaventia lai poesia dober eh, la poesia masts and her the patrol Juan, ordena jartzen ari ah, ze, azte ze gertatzen bai, zaizu. Bai, hemen eh, jentik esaten daue eh? baina danak, eh, zetan zabize gaur domeka bat izen da danak eranien. Eh? A ber, goizan fotografisa bat eitza. Zingau, eh? Ni... Bata, bata! A ber, nipo nana, etxain, etxain, dano kipini bigal karras eta. A ber, eta horri hona, arantxa. Eta horri, terri, zunire ondun, zunire ondun. Hala, venga, ata. Patata! Eba, rafla, Patata! Ja, patata, patata! Osando! Bale, bale, venga, azkena. Onxe! Apa! Simpatika! Simpatika! when he took up his stance and he sailed in the eh, gaur da putada bat izen bida resakiaz da buen antzat. Ba bai, ez natu ah, egin dugu, eh? Danak, ba. jota, tente dantzan. Ala, venga, danak, meseta! <laughs> oso ona, gaur divertitzen nabi. Bai, gustatzen, jai, egunetan jaia azere hitz egin behar dalako, bai, baina honei teknikua izan, Estepan. Estepan, ipinie, eh, franzapa, ez da... Franzapa jarri dugu? Bueno, bueno, bueno... Hola, gatesi, franzapa, Hola, gatesi, fotxua! Hombre, gaixo! Ipini, egon, apatxa, zelan gabil, fotxua! hemen! Hemen, tixo, gaixo, kostakua, gaupasiaz! Ez natuzea, edo? Gaupasiaz, ah. no, bakizu, betikua! Aixa, aixa, aixa, aixa, ara! Zengotzaua, jorri holgo zibilia, kostaldian, martxean! Ja, I think that! I think, eh... I say always check rock, man, man, whoa, whoa, got you like, man, meow, meow, and. Uh, you always make a show, of course. Hori da, gaur kriston showa, eh? Bai, baina pixkat eskandalu zabize. Iba, gehiagoetan ekarri behar dituzu hauek, eh? Ah, bai. bai, oso jatorra dira. Bueno. Bueno, aizu, ba, utzi, begira, ni ja zerreza bukatu dut. Esto es lo que tienen que hacer, es subir un poquito al monte, me cago en leche gorrión. <laughs> eh, levantarse, goizeko, saspita, haiki. Eusebio, lasai, lasai, Eusebio. Bueno, jaide la gaur, ah, Eusebio. Eusebio, luego, luego todos como zombies andáis, eh? Me cago en leche gorrión. Esto no es juventud ni es la... Eusebio, lasaitu, lasaitu. Ay, ah, egizio que Ez eh, eh, zaite pixkat jarri. Un poco sudar. Esto es, eh, sudan, eh, bailando ahí, a, medio tabacos y todo. Cuando está todo prohibido, realmente debe estar. ¿A esto qué? ¿A esto qué? Kondizinua. Esto no es condición de vida. Hay que levantarse a las 7 de la mañana y ir a por chicos y caracoles. me cago firme jartzen eh? No, bueno, firme no. Esto es la, suerte las cosas hemen. Ba, bai, bai, pero hay que beber cerveza después de hacer esfuerzo. Beber y beber, luego tripa, barrigón. Esto, Cori, esto es fundamento. Esto, esto, esto. Domingo en la mañana hay que ir a misa, me cago en ye. Pero antes de ir a misa, al monte, me cago en leche Bueno, bueno, esta aquí, ni, ni que ez que se No ah, eh? Ni hemen gustoa eginen, eh? está aquí Don't worry, don't worry, Nadia! years and at all time. I say, uh, I say, it's good to drink, you know, because if you drink, you are just an imitation. Uh, it's like that. And Anig non escalaguna, Paula, Paula, irunya carta, regatic, a taberarena noir, mm. horica. Bueno, eskarrik asko Jerry Always, eh? gaur asko animatu gaituzu, eh? Bai, hau Jerry Always, eh? begero, bai asko ez daki zer, baina gero beti nesketan pentsetan da. <laughs> bueno, eskarrik asko bisitagatik, eh? Ja, junen biga, agur!